Assalamu السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Ja bi ove medresante pozvao u djecu, hajte malo vam prište vi bliži, hodite onda oko nas, hodite oko šeha Ibrahima, ovdje blizu njega sjedni, hajte ovam. Tako su nas učili. Zahvaljujem Allahu Tebareke od Teara na blagodatima Islama, Zahvaljujem Allahu se bareke o tada na blagodati šerijata. Zahvaljujem Allahu te bareke o tada koji nam posla poslanika, ali i salatu wasalam, da ne lutamo. Koji nam posla poslanika, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kao milo svim svjetovima. Hvala Allahu koji nam posla poslanika da se ne razilazimo. Hvala Allahu koji nam poslao poslanika da se ne razilazimo. na sunnetu Muhammed alaih sallatu wa sallam, oko kojeg se nećemo razići. Zato je Allah te bareke od zara poslao Muhammeda sallallahu alaih wa sallam sa primarnom misijom, a to je da samo njega obožavamo i da se ujedinimo oko Muhammeda alaih sallatu wa sallam i da nam on pokaže kako se Allah obožava. Zahvaljujem Allahu te bareke wa ta'ala koji je dao snage i dao mudrosti i uputio nas na pravi put pa su ovi domaćini ovdje umagleju uz nesebičku, nesebičku podršku roditelja na čelu sa šehom i rajmom dali maksimalno onoliko koliko su mogli dati i zaista je to uputa od Allaha te barake od dala. Zahvaljujem Allah koji vas je počastio, pa ste čineći dobra djela, htjeli se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvaljujem Allahu te barake od dala na ovim njegovim kućama. I molim ga da nas nadahne kao što nas je primio u svoje kuće, da u njegovim kućama veličamo samo njegovo ime. I da veličamo ono što Allah te bareke od nas traži. Allah molim da nagradi svakog onog koji je dao, koliko god da je dao, da mu to Allah te bareke od tala dadne na ovom, a i na onom svijetu. Allah molim da učusti ovu djecu, da učusti našeg šeha, koji je izdvojio svoje vrijeme kako bi i svoje znanje od onoga što mu je Allah te bareke od dao kako bi podijelio sa ovom sa ovim temeljima budućim nosiocima dave Mohameda sallallahu alaihi wa sallam kada čovjek ovako počne da govori toliko mi fali malo da pobjednemo teme koji sam spremao za noćac ali ona je kako bitna tiče se nas tiče se umeta tiče se džemata kako sam na početku rekao, Allah te bareke u ta'ala je poslao knjigu, objavio Mohamedu alaih sallatu wa sallam, da se oko nje skupimo. Zalike il kitabu la rebe fi. Ova knjiga u arabskom jeziku, ovo zalik, znači dolazi kao pokazna zanjenica. Misli se na, na Kur'an, ne na svaku knjigu. Hudelil mutaqim. Pa Allah te bareke u ta'ala opisuje uputstvo. A ona je uputstvo, jer Allah te bareke od dana moramo vjerovati. Nama je došla objava, ko zanijeće samo jedan harf objave, kao da je zanijeko sve. Allah te bareke od dana, početkom sure, obavještava nas da je ova knjiga hudelil mutafir, uputstvo za one koji se Allah boje. Svi ćemo se složiti. Nema druge knjige vjernika. Davetski portal www.paltalk.com Soba Bud vjernika vam s ponosom predstavlja novi ciklus predavanja svima dragi i iskreni Allahov rob. brat Ibrahim Delić. Medresa Madla i Liješnica 2012. Predavač Ibrahim Delić. Ehlen wa sahlen. Ovi domaćini ovdje umagaju uz nesebičku, nesebičku podršku roditelja na čelu sa šehom i rajmom dali maksimalno onoliko koliko su mogli dati I zaista je to uputa od Allaha te barake od Allaha. Zahvaljujem Allah koji vas je počastio. Ali skjero mi smo završili tu dobro da znate, ostaje borba. El džihad mali ila je u kijama, džihad ostaje za sudnje dana. Ma, šta to znači? Ne može se neko nada, sjediti nada se da će mu sa nebeca piletina i riža falati. Ili da će ga Allah uvesti u džennet, a on neće da klanja, da posti, da vjeruje. Danas većina takih ljudi ima koji kaže, ma ja sam dobar u srcu, jel tako? Ma srce već je spik od njega. Znači, nema u džene tuđ bez pokornosti, bez vjerovanja i izvršavanja propisa. Mišina, e, prelazite granicu, počeli ste se zezati. Ja to joran O dobri božnjani, probudite se. Put vjernika je za razumom obdaren. Soba put vjernika. Portal na kojem govore samo iskreni Allahovi robovi. Oni koji su magistri i doktori u dijelima, a ne samo na papiru. السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني يا خاطب الحور الحسان وطالبا وطالبا بوصالهن بجنة الرحمن بس ikakvog dokaza o pored gospodarom, pred gospodara svojim će račun polagati nevjernici ono što žele neće postići. Kaže, fa inama hisabu inda rabbi innahu la yuflihu kafirun. A neće uspjeti, znači kafiri. Šta znači, znači, Allahu, Allah Đelešanu kaže, nemoj dobiti onom koji ti ne može, koji ti zlo, nikako ti može pomoći. Šta mu džaba dobiš? kak ćeš dobiti ljud, ljud, ljudima da ti dadu nešto od ahireta, nešto od, od nafake, kad Allah daje nafaku, kad Allah prašta grehe, kad Allah daje kišu, kad Allah Đelešanu upućuje, kad Allah daje život i smrt, to na dovište drugu. To je samo Allah Đelešanu kada da... Medresa, Magla i Liješnica, 2012. Predavač, Ibrahim Delić. Ibrahim Delić oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. posjetite naše web stranice www.stazomislama.com i www.spasenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, imal koga umet brani Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja život Ja ti na dor i u kar mene krah Među sopne krenove mi od da žur na dresant Među sopne krenove mi od da žur na www.paltal.com Soba put vijedi Istinski naslednici vjerovjesnika Vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. www.paltalk.com Soba put vjernika Novi ciklus predavanja Brat Ibrahim Delić Medresa Magla i Liješnica 2012